บุ๊กทูสิบสี่ชตนาสสีฟาร์บีหิมะสีขาว สเนชเยเบียลี พระอาทิตย์สีเหลืองสังโกเยจลเต ส้มสีส้ม pomarańcz je oranžový เชอร์รี่สีแดง čerešňa je červená ท้องฟ้าสีฟ้า obloha je modrá หญ้าสีเขียว tráva je zelená ดินสีน้ำตาล الزمية ح ن ي د เมฆสีเทา مراك يسيفي ยางรถสีดำพเน u m a t i k i su čierne หิมะมีสีอะไร สีขาว Akú farbu má sněh? Bělu. พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลืองอะคูฟาร์บูมาสังโกจลตูส้มมีสีอะไร สีส้มอะคูฟาร์บูมาปอมารันช์ออรันจอวูเชอร์รี่มีสีอะไร สีแดงอะคูฟาร์บูมาเชเรชเนียเชอร์เวนู ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า Akú farbu má obloha? Modrú. หญ้ามีสีอะไร สีเขียว Akú farbu má tráva? Zelenú. ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล Akú farbu má zem? Hnědú. เมฆมีสีอะไร สีเทา Akú farbu má oblak? Sivú. ยางรถมีสีอะไร สีดำ Akú farbu majú pneumatiky? Čiernu.